Mary Elizabeth Turner Salter estis usona cantistino cae componistino nascita en Illinois. Si educigis ce la Burlington High School cae de frua agio si ricevis musican trainadon studante ce la Nova Anglia Conservatorio de Musico de Boston. Mary Elizabeth Turner farigis bonega pianisto cai fama mezzo-soprano presentante cai donante recitaloim en plurai statoi California, New York, Illinois, Atlanta, cai Massachusetts tie si plei ofte presentis artain canzonoin. Si ancau ludis religian musicon empregeioi. Plie Si laboris kiel vocinstruisto al la Instituto Wellesley de Massachusetts. Je sia dudekvina jaraĝo si edziniĝis al la organisto Sumner Salter. Dum sia familio estis crescanta, Mary Turner Salter retirigis de sia cant carriero cae dedicis sin al componado, instruado cae acompano de aliai artistoi. Sia unua seriosa componajo estis Aquolilio, quium si verkis quiel donatson al sia edzo. Vi instigis si in daurigi siain musica in agadoin. Samner salter, foie estis sia musica collaboranto. Li presentigis cum sci ce la inauguro de organo por la unua metodista pregeio d'Atlanta ca iofte li helpis al si prepari componagion por publicigo char si ne prenis formala indezionon pri componado. En interviuo Che Los Angeles Times, la componistino modeste menzis che si commense ne opinis che siei componarzoi meritis multe datento, dirante che ili estas simplei organicae procesoi de mems primo, ofte inspiritei de siei ciutagai agadoi, kiel ezzino kai patrino de kvin infanoi. La interviuisto aldonis, "Fakte, estas charme audi shin diri ke shi inventis ilin dun shi ocupigis priesense virinae heimae ocupoi kiel bacado, cudrado, acetado kai aliae heimae tascoi de la ciutaga vivo. Contentezzo, exemple, estis verkita dum si estis occupata farante cucoin. Cae, cun rava sento de humuro, signorino Salter aldonas que la cuco, malgrau la amuso, estis successo. Estas ancau facile vidi sian patrinan inspiron cune cun tuscio de milda humoro en la infana i canto i ti un si componis. Quelcae el siai plei rimarcindai concertoi estis en recitaloi cune al siai collegai componistoi, il ciui Amy Beach igis la plei fama. La gazetaro egis sian successon. Mary Turner Salter, virino el Illinois, aciras famon qui el cantisto cae componistino, la canzonoi montras grandan mult facetetson. Siei canzonoi estis aparte popularai ce la New York ai concertoi, quie si foie accompanis presentoin de siei proprai vercoi, quiam cantistoi, quio presentis europan repertuaron, ofte finis per verco de America componisto. La cansonoi de Mary Elizabeth Turner Salter estis popularae electoi por tiu parto de la programo. La fama el migrinta contralto Ernestine Schumann Henck estis speciala chatanto de la canzono de Mary Salter, de Cry of Rachel, presentante gin plur foie en Nov Yorko. La contribuo de Mary Salter a la America Classica Musico o casas chefe en la genero de alta cantado. Sia compone stilo montras speciale latenton alla intonazio de la poesio cae al gia potenzialo por la musica illustrado, cun momentoi de dramo same kiel cortuscia elegantezzo.